Հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Շագիրդ Մուխանը Ինիս աչինիս մին քասիբ կնը գյանիս։ Մհը տահանք երեն կնաս քինիս քաղաք։ Քիսն էդ կնգան ախբորու տոնը։ Մին քանի որ ըտեղ կնալանը յետը տսնասն վրտեղ փիսա։ Ուրանց փիսին իշիսլի։ Էդ կնը երա կնաս թա բալա, եկ, եկ քինինք տոն, դալի մին թարավ ապրինք։ Տղեն անումը մուխան այնիս։ Այդ տղան յորաոնես սես ամար, դու քինի, ես ստեղ կնասեմ։ Դային սեսա վախել մեր, դային քզմատախ, ենքան օգուտ կտա դային, որ քո օխտու պորտդ էլ հերեք կտա։ Լեհաթակի իմ խոսքս անջուկոնիս։ Մուխանն մարը լցնելով հղեյ անգիս քինիս տոն։ Մեր որ մուխանը թա դայի Էշի երկալ, քինինք շիհարը։ Էշին երամին քանի չվալ պենեն դինիս, հղեինիս բիդի թակավերեն վսկուն ամբարը։ Մուխանը պսիրնասա հյուրթու, ահետ անդղան կենդերավ կախենիս բիդի գլխվեր վսկնծս չվալա։ Դային դիերան ցիկատաս պսիրցնես, քանդերը թազա կախատաս մուխանը պսիրցնեսա։ Ահետ դինիսն էշին իրա քշի սպիրիս յուրաստոն։ Դրանայետը մի խելավախտ դժյուրոթոն չինքշիս։ Թակավերեն մարտիկը քիսին թավսկեն յորոնեն դսնասուն վր վսկին պկասալա։ Ինչքան մեջը մարտին քցիս կրեշչնտա գյուղին ճարին։ Թակավերը վրեց կնասա Չղջղասա յուրան վեզիր նազիրներն իրա թա քորակ ուտղեք դուք շտեղը քելալ վեր մեր մülkը գյուղացալն դե կեցեք վսկուն ամբարեն 4 թերապավը չալա կտրեցեք Մաչը կոպրուն լցեք, որ կողոքյա մաչնինգի բռնենք։ Թակավորեն մարտիկի դիելը նասեն։ Մուխանը տսնասավեր վսկեն բրցնելի երայա Էլհա դայունն հետ էշը ռշկնեն արած հղեյնինից բիդի թակավերեն վսկուն տղը։ Դայնսեսա էս դոնումս եսմնի մննական։ Լավները փխսա բուրդան խրվեսա կոպրունավ լիգի չալան։ Էլ կրեշ չտատուսկա։ Մուխանը ճարը կտրած, ղամն տուսյաունես դայուն գլոխը կտրես, ջանը թողես կոպրումը խրված, յետատերնաս կյաստոն։ Գլոխը թղեսա, յետնան դայուն կնգանը ամմն ինչ ըսես։ Էքսի թակավերեն մարտիկը քիսին տսնաս մին անկլոխ մարտ կոպրումը խրված։ Մնասը մատ մնացած։ Մեյդը տուսունունես տինիս հղացեն մաչին երկու ստրաժնիկել կողքին։ Մուխանը այդ սկնասը ասես քրագեն, քիննականում դայուն գյուղանան պիրիմ։ Մին եղանա յորունես, էշին նստես, տամ բլատ խելավ քինիս, հսնես դայուն մեյդին։ Վեր ստրաժնիկնեն դրան տեսնասն ասեսն, ամարտ, հրաշքը ծմակա կյաս, ա քշերս ստղած, ուրթանակը քինիս։ Մուխանը ասեսա չէ, քինել բիդիմ, վխեսում, այս անկլոխ մարդը էշիս գյուղանա։ Վերջը մնացա հաս արաղատությունես, ստրաժնիկներեն հերպիցնես, լուլշինիս, դայուն մեյդը կպես էշին, էշի հղտինիս, ինքն էլ տրանց կողքն պարկես քոնինիս։ Էշի ինքը ինքը թուշ հսնեսա տոն։ Կրականը մեյդը թղեսա։ Ուրութանան մուխանա երակնաս, էշիսա էշիսնելավ ճղճղաս լացինիս։ Ստրաժնիկնեն պիրիսին էշին հախը տաս մուխանեն հղտինիս։ Իրանք քրքինիս թակավերեն սես։ Թակավերն ապրած կենա։ Քշերես եկալը մեյդը կյուղացալ տարալ։ Թակավերն տրանց իրան կզնվեսա։ Էս դոնումնել թակավերը պիրիսա մինքան է օղտ ուրուր անակպես թա դեմեհենգել հուվեր կրեսա թողա կյուղանա։ Մուխանը մին պերաքսի մայորոնիս կպես առաջկը օղտեն չվալան կյաստոն։ Շերվեր խարավուլ չկոնենինիս Սիմանցիկ հատաս օղտերելով պիրիս յուրանստոն բերները վերունես օղտերնել մուրթուտես ըծես կրսնեն էքսի թակավերը վերս կնասա անդրանա շատա կզնվես Էդ վախնել մին օրիշ թակավեր խայտարակա անես այս թակավերին թա դու ինչ թակավեր ես վեր կրես չես մին ժուլիկ բռնես այս թակավերը հրամանատասս ես հուվեր գողը կթենա յուրան քաշավը մին վսկեին տլական Մին պարավ գնեք դուսակյաս թա «Հա, ես կգթանամ։ Քիսա շորկյաս օղտու մսուզիս։ Մուխանաստանը քրագենը Պիրիսա օղտու մստասետ կնգանը Ահա դմուխանը դուսակյաս տրանը տնաս վեր պարավը դրբզն նշանանես ինքն էլ օղտու մսի ցերքին քինիսա։ Մուխանըս էսա «Հա, ապարավ Էդ խեյդ մսի խրեգ են տվալ։ Քինիկ շատ տամ։ Քնիսին տոն, այդ մուխանը այդ պարավեն կլոխը կտրեսա գցիս կարասը։ Թակավերը տեսնած ավեր պենչի տուսկյաս, մին պենա կիրիս, խաղակ են պտերան նստատաս, վեր այդ գյողը հուվր վրեյա թոք տուսկյա։ Մուխանը տուսակյաս, թակավերը պիրիսա թակցի դոսախանան, վեր էքսը բիդի տրակլոխը կտրե։ Մուխանը քշերը փխչիսա։ Թակավերը լապ կտաղեսա։ Թակավերը նախ չգեսեսա ահար, ինձ պես թող ես քինիմ գյուղին կտանամ։ Թակավորը թողեսա։ Աղջիկը յուրաոնես սա քաղաքեն ժողովուրդը հվքես, պիրիզ գալնես, իրակոր դուզն ու ծարա պհես, մրմո խանոսուսուպուս, երականաս քինիս թակավորեն աղջկանը կողքու ասես թա։ Ինչ հրալում ես ամարալ, դե ինչ ուզումս ըրա։ Քշերը մուխանը կոնայնիս, թակավորեն աղջիկը մկրատը մուխանեն բեղերեն կեսի կտրեսա, հա, ինքն էլ կոնինիս։ Էս դոնումը էս մուխանը երականաս Մկրատը յորոնես ինչքան բեղավոր մարդ կա, այդ թուփ եղած ժողովուրդը մաչին լողջին բղերեն կսի կտրես։ Էքսի թակավերեն աղջիկի ծիծղելով քինսա թա ահար գողեն կտալում հյուր բեղեն կսի կտրածա ինա։ Հիչ քիսն տսնաս լոխել կս բեղանային։ Թակավերը ուրթումնա ուտես թա հուվեր վրեա թողքյա ասի ես ընդրամ նիչիմ կիլական։ Մուխանը քիսա թա թակավերն ապրած գնա լող ես մռալ։ Թակավերն ասա դելավ, թակավորությունուս քզմ տամ։ Աղջիկս էլ թակի ինձանավ շուլուղանող թակավերին կլոխո մին պեմպիրիս։ Մուխանը թա մին կուլու մորթտո անդրան սախսախ պիրիմ։ Թակավերը հին ճուզիսա տասա, մուխանը մին ղութիա յորունես, մին փայտոնե մաչի տինիս, քինիս այն օրիշ թակավերեն դրբզավը նիմանես հունցու ղոնախ քշերը երակնաս, բաղմը գյուլին մորթել շորունես, քշերեն կեսմը նիմանես թակավերեն կլխանը երը զանգոլանները զանգզանգցնելավ, ղաման ցերքին վաննա կանաս։ Թակավերը երա թրչիս։ Մուխանը թա ես կապրել հրեշտակնում, եկալım քստանիմ, հվակուի, քիսինք երգինքը։ Թակավերը տողտողասա թա ջանս կմատա, թող էքուց կենամ, բադարակիս անիլտամ, խոխոցուս պենին տստամ, էլ հայետ ինձ տար։ Լավ, ասմա մուխանը։ Էքսիկ շերավ, մուխանը դուսակյաս, գրվա թենտակ են կեղած գյուլին մորթեն, յուրան զոնգլոկները ո յորունես, փթես վերսաշ չանե։ Քինիս թակավեր են գյումումը գնաս, յավաշ յավաշկյաս թակավեր են օկուշկավը նիմնես, գլխանը երեք կղնես, թակավերը մնասա բաղարյար։ Մուխանը սեսա, դեր կասքինինք, թակավերը երա գնաս, մուխանը տրան տնեսա բաղը շտեղ ղութին կեղալար։ Ասեսա նեմըտ մաչը։ Թակավորը նե ամնում ղութի մաչը։ Մուխանը մին թարա ղութին տնեսա փայտոնը մտենիս, փայտոնը քշիս թուշ թակավորին պալատը ասես։ Թակավորն ապրած կենա։ Էսա քզիրա մազաղնես։ Թախիչս կրես քու երգիր մտ գողոթունու թարգանել տաս։ Դեմե հենք տես, ես ուրանել եմ գողացալ հալամին պենել ավիլ, դտո դե մենգել տնազանը։ Այդ պերաս թակավերը տակլոր հմնչիլավ սսա, դե էլանել չիմ, ինձպես թողեք ես քինիմ։ Պես ընթողես քինսա։ Անդրան այդ թակավերը յուրանախ չիգնել ատաս մոխանեն, թակավորություն կեսնել ատաս, օխտոր օխտը քշեր հրսանը կեննես, ըտրան այդ մոխանը ժողովուրդեն լա պհեսա։